لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا Hakika Mwenyezi Mungu amemtimizia mtume wake ndoto ya haki. Bila shaka nyinyi mtauingia msikiti mtakatifu insha Allah kwa amani na hali mmenyoa vichwa vyenu na mmepunguza nywele. Hamtakuwa na hofu. Yeye anajua msiyoyajua. basi atakupeni kabla ya haya ushindi karibuni. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida, yeye ndiye aliyemtuma mtume wake kwa uongofu na dini ya haki ili aitukuze juu ya dini zote Na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi.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 Utawaona wakiinama na kusujudu wakitafuta fadhila na radhi za Mwenyezi Mungu. Alama zao zikatika nyuso zao kwa athari ya kusujudu. Huu ndio mfano wao katika Taurati na mfano wao katika Injili ni kama mmea uliotoa chipukizi lake kisha ukalitia nguvu ukawa mnene ukasimama sawa juu ya ubua wake ukawafurahisha wakulima ili kuwakasirisha kwa ajili yao makafiri Mwenyezi Mungu amewaahidi walioamini na wakatenda mema katika wao msamaha na ujira mkubwa Allahu akbar Allahu akbar La alimtimiza Mwenyezi Mungu kwa mtume wake ile ndoto ya mtume kwa kuingia msikiti mtakatifu kwa hakika. Ninaapa hapana shaka mtaingia katika msikiti mtakatifu Mwenyezi Mungu akipenda nanyi mmesalimika na maadui zenu na huku ni wenye kunyoa na kupunguza nywele zenu na bila hofu. Mwenyezi Mungu Subhanahu anayejua kheri msiyejua kwa kukuchelewesheni kuingia msikiti mtakatifu. Basi amekujalieni kabla ya kuingia kwenu mpate ushindi karibuni. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu aliyemtuma mtume wake na uongozi ulio wazi na dini ya Kiislamu ili tukuke juu ya dini zote. Na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni shahidi wa hayo. Muhammadi ni mtume wa Mwenyezi Mungu na masahaba wake walio pamoja naye ni wakali na wenye nguvu kwa makafiri na unarehemiana na kuoneana huruma wenyewe kwa wenyewe. Unawaona wakirukuu na kusujudu sana, wakiomba kwa hivyo thawabu kubwa kwa Mwenyezi Mungu na radhi za kuenea. Alama yao ni unyenyekevu wao katika nyuso zao kutokana na kuathirika kwa sala nyingi. Hiyo ndiyo sifa yao kubwa katika Taurati na sifa yao katika Injili ni kama mmea uliochipua ukapata nguvu ukageuka kutokana na udhaifu ukawa mgumu, ukasimama sawa sawa kwenye shina lake, ukawafurahisha wakulima kwa nguvu zake. Basi waumini ni hali kadhalika, ili Mwenyezi Mungu awakasirishe makafiri kwa nguvu zao. Mwenyezi Mungu amewaahidi walioamini na wakatenda mema katika wao mafira ya kuwafutia madhambi yao yote na thawabu kubwa mno katika injili ya Marko 4:26 hadi 28 imeandikwa Ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi akawa kilala na kuondoka usiku na mchana nayo mbegu ikamea na kukua asivyojua yeye maana nchi huzaa wenyewe kwanza jani tena suke tena ngano pevu katika suke katika hesabu 16:22 ambacho ni sehemu ya Taurati kwa mujibu wa Biblia imeandikwa kuwa Musa na Haruni waliswali kwa kusujudu. Humo inasemwa nao wakapomoka kifudifudi wakasema e Mungu. Na katika Injili ya Mathayo 26:39 inatajwa pia kuwa Yesu pia aliswali kwa kusujudu. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba. Hivyo ndivyo salivyo Islamu.